Պարզվում է, որ իրական է եւ կամ մոտ է իրականությանը։ Համենայն դեպս երևույթն այդպես են ներկայացում ադրբեջանական ընդդիմադիր լրատվամիջոցները, մատնանշելով այդ բարիզ բունիմաստով հետախուզական թե հակահետախուզական բնորոշումը թողնում է մասնագետներին գործողության հեղինակին ադրբեջանի այլևս նախկին ազգային անվտանգության ծառայության վերջին ղեկավարին գեներալ գնդապետ Էլդար Մահմուդովին։ Նրան, ում այդ բարձր ու պատասխանատու պաշտոնում դերևս 2004 թվականի հուլիսին նշանակել է անձամբ նախագահ Իլհամ Ալիևը, տեղափոխելով ներքին գործերի նախարարության աշխատակազմից եւ զբաղեցրած պաշտոնից անսպասելի ազատել ավելի քան 11 տարի անց 2015-ի հոկտեմբերին։ Միաժամանակ նախագահի այլ հրամանագրերով վերացվել է կառավարության կազմի մեջ մտնող այդ գերատեսչությունը, վերակազմավորվելով որպես ազգային անվտանգության ծառայություն։ Թե ինչու ադրբեջանական պաշտոնական կամ իշխանամետ լրատվամիջոցները միաբերան նշում են, որ Մահմուդովի օրոք նախարարությունը վերածվել էր կաշառասուն եւ ավազակային խմբավորման, երկար տարիներ շարունակ անպատիժ կատարելով բազմաթիվ ցաներ հանցագործություններ, խոշոր չափերի շորթումներ, պետական եւ մասնավոր գույքի բռնազավթումներ, միլիարդների հաստո բյուջետային եւ բանկային միջոցների յուրացումներ, Մարդկանց առևանգումներ, սպանություններ, կողոպուտներ, թմրանյութերի, այդ թվում կոկայինի եւ հերոինի վաճառք եւ այլն։ Թվարկումները երկար կտևեն ուստի համանախապակվենք հանցագործների սոսկ ընդհանրական բնութագրումներով։ Ինչ վերաբերում է անձամբ շնորհազուրկ նախարարի եւ նրա հանցավոր խմբավորման պարագլխի մեղսակիցների ճակատագրին, ովքեր նույնպես բարսասիճան անձինք են, ապա ինչպես հայտնում են նույն այդ լրատվամիջոցները, Մահմուդովի նկատմամբ ադրբեջանական դատարանի որոշմամբ սահմանվել է տնային կալանք ընդամենը։ Իսկ ահա մյուսների նկատմամբ կիրառվել է շարունակաբար երկարաձգվող ժամանակավոր կալանք։ Ներկայումս այդ վերջիների Ակիֆ Չովդարովի, Սուբահիր Գուրբանովի, Թեյմուր Գուլիևի ազգային անվտանգության միուս գեներալների ու գնդապետների քրեական գործերը հանձնվածնելու դատական վարույթի ահա ամիսների ի վեր քննվում են Բաքվի միևնույն Սաբունչիի շրջանային դատարանում։ Հարց է ցակում. Ինչու խորհրդային հանրահայտ սիրված Կովկասի գերուհին կինոնկարի հերոսներից մեկի Վախկոտի արտահայտությամբ ասած Աշխարհի ամենամարդասեր դատարանը, որբիսի մեր օրերում ինքնաթմկահարում է ադրբեջանական դատարանը, նման անարդար խտրականություն է դրսևորում։ Ավազակախմբի պարագողին թույլ տալով թե կուստնային կալանքի սահմանափակմամբ շարունակել կյանքը շքեղ առանձնատան հարմարավետ պայմաններում, իսկ նույն ավազակախմբի անդամներին նետելով բանտային ճաղերի ետև։ Հարցն առավել քան օրախնդրի ադրբեջանական հանրության մեջ զգուշավոր շշուկի կամ կիսաշշուկի հնչողությամբ քննարկման առարկա դառնալով հիմնականում խոհանոցներում, ընդ որում հասկանալի պատճառներով միայն ընտանիքների անդամների մասնակցությամբ։ Չնայած ասում են Ադրբեջանում տան պատերն անգամ ականջ ունեն եւ չի բացառվում, որ ընտանեկան նեղ շրջանակում խոհանոցային այդ, այսպես ասած, դավադիր զրույցները նույնպես հասանելի են նորաստեղծ ազգային անվտանգության ծառայության գործակալներին ու նրանց մատուցմամբ ընդհանուր մինչև գերատեսչության նորանշանակ պետ դարձյալ ներգործնախարարության աշխատակազմից այդտեղ բերված գեներալ Մադատ Կուլիևին։ Անկամ եթե նույն այդ ընտանիքներում ասենք թե չկան գերատեսչության գաղտնի իրազեկիչներ եւ կամ նրանք պատահաբար ներկա չէին այդ զրույցներին, Միևնույն է, Ադրբեջանում տան պատերն ականջալուր են, շարունակաբար նպատակասլաց հետևողականորեն, հանուն հենց ազգի անվտանգության, երկրի ու պետության ներքին ապահովության եւ կայունության։ Այնուամենայնիվ կրկնենք հարցը. ինչու? Առաջին պատասխանը, որքան էլ տարօրինակ թվա առաջին հայացքից, ամենից շուտ բարձրաձայնել է անձամբ ինքը, տնային կալանքի ենթարկված Էլդար Մահմուդովը, պաշտոնազրկումից անմիջապես հետո հայտարարելով, որ եթե իրեն քրեական պատասխանատվության ենթարկեն, այսինքն դատեն, նույնպես շահերի յետև գցեն, ապա ինքը գիտե թե ինչ կհայտարարի եւ թե իր գախտնարաններից ինչ աղմկահարույց փաստաթղթեր կնետի հանրային հարթակ։ Ընդ որում նա հասկացրել է, որ անգամ իր սպանության պարագայում այդ փաստաթղթերը դուրս կսպրդեն այդ ապահով թաքստոցներից ու կդառնան ոչ միայն ադրբեջանական, այլև միջազգային հանրության սեփականություն թե առհասարակ ինչ եւ մասնավորապես կոնկրետ ում համար ինչ վտանգ է թաքնված այդ սպառնալիքի տակ, նա իհարկե խոհեմաբար չբացահայտեց։ Ըստ երևույթին, իր այդ պահվածքի ելակետ ընտրելով Խելոքի 1 ասա, հիմարին 1001 ասացվածքը։ Թե ինչ ական է պարունակում Էլդար Մահմուդովի սպառնալիքը, այդ մասին վերջերս թեթևակի ակնարկել են Եվրոպայում գործող ադրբեջանելեզու ընդդիմադիր լրատվամիջոցները։ Ընդ որում Ոչ իհարկե Ադրբեջանի իշխանություններին ինչ-ինչ ծառայություն մատուցելու եւ այդ պիսով իս նրանց հաջողանալու ցանկությամբ։ Ամենևին, Պարզապես առաջնորդելով հնչած սպառնալիքն իրական զուգսերի տեսքով շոշափելի դարձելու մտադրությամբ Մասնարապես հայտնի ադրբեջանցի վտարանդի հրապարակախոս Միացյալ Նահանգներում ապաստանած Բեյդոլա Մանաֆովը, ով թեմատիկ մեկնաբանություններով բարբերաբար հանդես է գալիս Ադրբեջան սասի, Ադրբեջանի ձայն ընդդիմադիր հերոստակայանի ալիքով, անդրադառնալով հարցին օրերս նուրբ հումորով, բայց միանգամայն հասարակական ակնարկել է, թե Էլդար Մահմուդովը լինելով փորձառու չեկիստ միջոցներ չի խնայել արտասահմանյան ֆիրմաներից ձեռք բերելու գաղտնի տեսաձայնագրման սարքեր որոնք հարկ եղած կարգով տեղադրել է նախագահ Իլհամ Ալիևի առանձնատանը, բոլոր մանրամասներով արձանագրելով նրա առօրյան, ընդཐոփ մինչև գենարբուքի, թմրանյութերի Մանավանդ նրա համար հիստ գերադասելի հերոինի օգտագործման գումարային թղթախաղի տեսարանները անգամ նրա սանձարձակ ինտիմ կապերը առանձնապես միևնույն սերի ներկայացուցիչների մասնակցությամբ որ Իլհամ Ալիևը դեռ երիտասարդ տարիքից գինարբուկների սիրահար է, թմրամոլ ու խաղամոլ իհարկե ամենևին գաղտնիք չէ Ադրբեջանում եւ նրա սահմաններից դուրս։ Որպես ապացույց ահա մի ցայտուն գրավոր վկայություն, որ թողել է նրա հանգուցյալ հարազատ հորեղբայրը, ակադեմիկոս Ջալալ Ալիևը։ Այդ գրությունը 88-ամյա ակադեմիկոսի մահից հետո, որ տեղի է ունեցել անցյալ տարվա փետրվարի 1-ի գիշերը, Azer Euro Times TV կայքեջի խմբագրությանն է փոխանցել նրա թեկնապահներից մեկը։ Գրության մեջ հորեղբայրը պատմում է թուրքական խաղատներից մեկում իր զարմիկի գործած ճակերտավոր հերոսությունների մասին։ Մեջ բերում եմ. Երիտասարդ տարիներին տարվելով հերոինով եւ մոլախաղերով, Իլհամ Ալիևը տակամին չի կարողանում ազատվել այդ վատ սովորությունից։ Նրան միայն խաղատները եւ թմրանյութն են հետաքրում։ Ջալալ Ալիևն այնուհետև գրել է, որ մի անգամ իր զարմիկն անչափ մեծ գումար է տանուլ տվել խաղատներից մեկում, որը պատկանում էր խաղատների արքա մականունով հայտնի հետագայում Հեյդար Ալիևի կարգադրությամբ գնդակահարված Լյուտֆի Թոփալին։ Նա պատում է, թե քանի որ Իլհամ Ալիևի մոտ փող չի եղել եւ ընդ որում նա խուսափում էր պարտ կվճարել, այդ խաղատան թիկնապահները ծեցում ու պատանդ են վերցնում նրան։ Այդ մասին տեղեկացնում են Հեյդար Ալիևին, որը խոստանում է վճարել գումարը։ Փողերը խաղատուն են հասնում 6 ժամ հետո։ Այդ ժամերին պահակային ծառայության աշխատակիցներն Իլհամ Ալիևին ստիպում են լվանալ խաղատան հատակը եւ անգամ զուգարանը։ Եմյան այն բանից հետո, երբ Հեյդար Ալիևը վճարում է պարտքը, ազատ են արձակել նրա որդուն Ադրբեջանի ապագա նախագահին։ Ելրումը նշեմ նաև, որ այլ քաջատեղյակ աղբյուրների համաձայն դեպքը տեղի է ունեցել Ստամբուլի խաղատներից մեկում եւ Հեյդար Ալիևի խնդրանքով նրա որդու միլիոնների հասնող պարտն իր թե ում գրպանից խաղատան տիրոջներ վճարել այն ժամանակ Ստամբուլի քաղաքապետ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանը, Թուրքիայի ներկայիս նախագահը։ Ինչպես ասում են, зерքը зерք է լվանում, բայց պարտքը մնում է պարտք եւ այն ի վերջո վերադարձնել է պետք թե ինչպես եւ ինչ ձևով արդեն կողմերի պայմանավորվածությունից է կախված։ Հիմք ընդունելով Բեյդոլա Մանաֆովի ակնարկը Իլհամ Ալիևի հորի սովորությունների մասին կարելի է ենթադրել, թե ինչպես է այն վերադարձում։ Կարծում եմ բավական է համացանցում բացել Ալիև-Էրդողան հաճախակի հանդիպումներն արտացոլող լուսանկարների հոտ շարքը, առանձնապես դիտել նրանք, որոնցում արական սերի երկու նախագահներ իրար են նայում արտառոց շողոմ հայացքներով, ապա թեկուզ եւ արգահատանքով կարելի է պատկերացնել թե ինչպես Իդեպ, քանի որ խոսք բացվեց Ջալալ Ալիևի գրության մասին, ուստի եւս մեկ փոքր անդրադարձ կատարենք այդ գրավոր վկայությանը, որտեղ նույնքերբ թեկուզ եւ ավելի մեծ զվանքով է նախոսում Ադրբեջանի առաջին տիկնոջ, երկրի առաջին փոխնախագահ Մեհրիբան Ալիևայի մասին։ Մեջ վերում եմ այս անամոթը Գրեհիկ Մեհրիբանն իշխում է ամբողջ Ադրբեջանում։ Այդ մարդն իր ձեռքում է հավաքել Ադրբեջանի ողջ հարստությունը։ Ինչքան էլ վերցնի այդ վհուկը, չի կշտանում ոչ փողից, ոչ նավթից, ոչ ոսկուց։ Անձամբ ես գիտեմ Ադրբեջանում 17 տղամարդու, որոնց հետ այդ փչացածը սիրային կյանք է ապրել։ Մեր բերման ավարտը հայցում եմ մեր ունկնդիրների ներողամտությունը, որ այդ քաղաքացիից գիտակցաբար հանել եմ այն գրեհի կարտահայտությունները, որոնցով Ադրբեջանի նախագահի հանգուցալ հորեղբայրը հատկանշում է երկրի առաջին տեխնոջը։ Շարունակենք հետևել Ջավալ Ալիևի գրությանը։ Նրա տեղեկատվությամբ Մեհրիբան Ալիևան 4 տարի շարունակ 1991-1995 թվականներին ապրել է Թուրքիայում, որտեղ նրան իր խնամակալության ներքո, այսպես ասած, ճակերտավոր պահել է ադրբեջանի օլիգարխներից մեկը՝ Ազալ, ադրբեջանի օթային ուղիներ խոշոր ընկերության ներկայիս նախագահ Ջահանգիր Ասկերովը։ Ընդ որում, չնայած թուրքական թերթերը գրել են նրա այդ տարիների կյանքի մասին, սակայն ադրբեջանական ոչ մի պարբերական երբեք չի անդրադարձել դրան, քանզի, ինչպես վկայել է նախագահի հորեղբայրը, անձամբ ինքը Մեհրիբան Ալիևան խստիվ արգելել է նման որևէ անդրադարձ։ Եթե դուք ուշադրություն դարձնեք գրել հանգուցալ ակադեմիկոսը, ապա կտեսնեք, որ Մեհրիբանը մինչև 1995 թվականը ոչ մի լուսանկար չունի, իսկ ընդհանուր առմամբ անգամ մեկ համատեղ լուսանկար Իլհամի հետ։ Ինչ վերաբերում է նրան, թե արդյոք Իլհամ Ալիևը տեղյակ է կնոջ ամբարոյական առօրյային, ապա Ջալալ Ալիևի գրությունից պարզում է, որ այո։ Ահա թե ինչ են ագրում։ Մեջբերում եմ։ Այդ մարդը սովոր է դատարկ կյանք վարել։ Նա խարդախ է, նրան նույնիսկ սեփական ընտանիքը չհետաքրում։ Անամոթ Իլհամը, իմանալով որ Ադրբեջանում շատերը, այդ թվում իր շրջապատից, ինտիմ կապի մեջ են իր կնոջ Մեհրիբանի հետ, միևնույն է, ամեն օր բարև է տալիս այդ մարդկանց, անգամ սեղմելով նրանց ձեռքը։ Նրա համար բացարձակապես միևնույն է, թե որտեղ է անառակություն անում իր կինը, միայն թե հերոին լինի։ Մեջբերման ավարտը։ Եվ այդ խաղաբոլին դուք համարում եք ձեր նախագահը, դիմելով ադրբեջանցիներին հարցնում է Ջալալ Ալիևը։ Կարող եք հարցնել. Լավ, իսկ ինչու Ադրբեջանի նախագահի հորեղբարին այդ ոչով ու բնութագրումներով է խոսում իր եղբորորդու ու նրա կնոջ մասին։ Բանն այն է, որ ամեն ինչ այնպես փայլուն ու սահուն չէ այդ երկրի իշխանական վերնախավում, ինչպիսին այն ներկայացնում է ադրբեջանական քարոշչությունը։ Հանրահայտ է Ադրբեջանի իշխանական երկու հզոր կլանների՝ Ալիևների եւ Փաշաևների մրցակցային պայքարը քաղաքական ու տնտեսական լծակների համար։ Առաջինները Նախճիվանյան ցակումով հիմնականում քրդական ազգության գործիչներն են՝ Իլհամ Ալիևի գլխավորությամբ, իսկ երկրորդի շահերը կոչված են ներկայացնելու նրա տիկինը Մեհրիբան Ալիևան։ Եվ այդ պայքարում Փաշաևները մեկը մյուսի հետևից հաղթանակներ են շահում։ Ընդ որում այն հանգամանքը, որ առաջին տիկին ամուսնու հրամանագրով նշանակվել է առաջին փողնախագահ, ոչ այլ ինչ է, եթե ոչ նույն այդ խմբավորման եւս մեկ կարևոր հաղթանակ։ Հայտնի է, որ Ջավալ Ալիևը նախագահ եղբոր Հեյդար Ալիևի մահից հետո կտրականապես դեմ էր, որպեսզի նրա մինուճար որդին զբաղեցնի նախագահական բասկաթորը, անարժան համարելով այդ բարձր ու պատասխանատու պաշտոնի համար։ Խաղամոլ եւ հարբեցող Իլհամ Ալիևը, որը ունի ոչ քաղաքական կրթություն, ոչ համապատասխան ունակություններ, օրեցօր երկիրը ճահճի է վերածում, գրում է նա։ Նա Ադրբեջանը եւ նրա ժողովրդին իբրև խաղադրույք է դրել, որը վաղուց է տանուլ տվել Վլադիմիր Պուտինին։ Ադրբեջանի երկիրը որ հարբեցողը տանուլ է տվել։ Պատահական չէ, որ ինչպես ինքն է հայտնում խնդրո առարկա գրության մեջ, 3 տարի շարունակ իրեն որպես բանտարկյալի տնային կալանքի տակ են պահել Բաքվի պատամդար Արվարձանի իր առանձնատան մեջ, մշտապես անհաղորդ մնալով իրեն ընդունելու ու լսելու իր բոլոր խնդրանքներին։ Ելրոմն նշեմ, որ նախագահ Իլհամ Ալիևը ճոխ հողարկավորում է կազմակերպել իր անհաշտ ու ըմբոստ հորեղբոր համար, հողին հանձնելով պատվավոր թաղումների T1 ծառուղում նրա հարազատ եղբոր Ագիլ Ալիևի կողքին։ Ինչ խոսք, իշխող Թոմի պատվի եւ արժանապատվության պահպանման հարցեր։ Այս համատեքստում մեկ այլ ուշագրավ իրողություն։ Ահա երկար տարիներ է, ինչ Լոնդոնում է բնակվում Իլհամ Ալիևի միակ քույրը՝ Սևիլ Ալիևան, զրկված լինելով Ադրբեջան վերադառնալու իրավունքից դարձյալ Մեհրբան Ալիևայի կամքով ու վճռով եւ նրա ամուսնու հանրապետության նախագահի հլու համաձայնությամբ։ Թեկուս Բաքվում է բնակվում նրա ամուսինը արտաքին գործոս նախարարի տեղակալ Մահմուդ Մամեդգուլիևը, որը 90-ական թվականներին Հեդար Ալիևի հավատարիմ թիկնապահներից էր եւ որպես այդպիսին արժանացել էր նրա միակ փեսանդառնալու պատվին։ Մեղրամիսից անմիջապես հետո նշանակվել է Մեծ Բրիտանիայում Ադրբեջանի արտակարգ եւ լիազոր դեսպան, իսկ ներկայումս բարձր դիրք է զբաղեցնում երկրի արտաքին քաղաքական գերատեսչությունում, որտեղ աշխատում է նույն կարգի պաշտոն զբաղեցնող Հաֆիզ Փաշաևի, այո, Մեհրիբան Ալիևայի հարազատ հորեղբոր հետ։ Իդեպ վերջինս նույնպես դեսպան է աշխատել, բայց Միացյալ Նահանգներում, սակայն ասում են, երկու դեսպաններն չեն արդարացրել իրենց։ Ոստի յետ են կանչել Բաքու եւ ինչպես վայելը հզոր իշխանական տոհմերի ներկայացուցիչներին հարավարապես նշանակվել են փոխարտ գործնախարարի պաշտոնում։ Ինչ որ է, արդեն իսկ Բաքվում լուրեր են շրջանառում, որ Մեհրիբան Ալիևան մտադիր է առաջիկայում փոխել կառավարության կազմը, այն համալրել իր մարդկանցով, փաշայինների կլանի ներկայացուցիչներով։ Ըստ այդ լուրերի հնարավոր է, որ 82-ամյա վարշապետ Արթուր Ռասիզադեին կենսաթոշակի ուղարկեն եւ նրան փոխարինի առաջին տիկնոջ Հոմանի 40-ամյա Ռամին Գուլուզադեն, ով բոլորովին վերջերս է նախագահի հրամանագրով նշանակվել տրանսպորտի, կապի եւ բարձր տեխնոլոգիաների նախարարության ղեկավար։ Մի նոր գերատեսչություն կառավարության կազմում, որ առաջին փոխնախագահի կամեցողությամբ ստեղծվել է հատուկ այդ երիտասարդի համար տրանսպորտի եւ տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նախարարությունների միավորման հիմքի վրա Բնականաբար դժվար չէ ենթադրել, որ նոր կառավարությունը կգործի բացարձակապես առաջին փոխնախագահի բարձր հովանու ներքո։ Վերադառնանք Բեյդուլլա Մանաֆովի մեկնաբանությանը։ Իհարկե, նրա ակնարկներից դժվար չէ կռահել, որ Ադրբեջանի իր իսկ արտահայտությամբ գումար բաս ասել է թե խաղամոլ նախագահի այդ զվարճալիքները ոչ միայն իրականացվել, այլև տեսած զայնաերիզների վրա ֆիքսվել են առաջին հերթին Ադրբեջանի ազգային անվտանգության նախկին նախարարի օժանդակությամբ։ Ավելին, վերջինիս քաչ հայտնի են Ալիևների ընտանիքի անդամների ավելի քան 250 միլիարդ դոլարի ֆինանսական հաշիվներն արտերկրի բանկային կառույցներում, տասնյակ օֆշորային գործարքները, աշխարհի 33 երկրում ձեռք բերած 48 շքեղ առանձնատների արժեքներն ու հասցեները, չհաշված Ադրբեջանի տարածքում արկա բազմաթիվ շինություններն ու արտադրությունները։ Այնպես որ նրանք, ովքեր անմիջապես գլխի ընկան, թե ինչ վտանգի մասին է հնչած սպառնալիքը, ստիպված եղան առայժմ բավարարվել նախկին նախարարի նկատմամբ միայն տնային կալանքի վճռով։ Բնականաբար առայժմ մինչև պղտոտ ջրերը կպարզվեն, այսինքն մինչև որ կկարողանան ի հայտ բերել Մահմուդովի հոգեպահուս թաքստոցները, Բայց որ սա իր աստիճան դժվար է խնդիրն իրագործել, նկատի առնելով նախկին նախարարի չեկիստական հմտությունն ու փորձառությունը, այն գլխից parzիցել parz է բոլորի, այդ թվում առաջին հերթին Մահմուդովի սպառնալիքի գլխավոր հասեատիրոջ, պետության ղեկավար Իլհամ Ալիևի համար։ Թե երբ կպայթի դանդաղ գործողության այդ ականը, չշտապենք ժամկետներ կռահել։ Իսկ որ գործում է այդ դավադիր ականը, դատելով նրա լարված ժամացույցի լսելի չխչխկոցից, աներկբա է։